წმინდაო ილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივბრწყინვალითა დაცემულნი ყვალა და ღვადგინენ ჭეშმარიტებას თესე და გვირგვინი უკდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლა დიდებულო ევედრე ქრისტეს აღმერცა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის